Bankatik edo lagainetik oren bat behar da lehen amategirat heltzeko. Bi haur ukandituen baiuriko katixa dolarek, erraiten dugu egoera hori kezkagarria dela amategitik urrun bizi diren amentzat. Bereziki, eh? eta ondoko aurrenako eh, ez dakigu, ez, da, ez dakarkulatzen al, eh, zonbat demura iraunen duen eta usaian eh, askifite pasatzen alda, da, joduan, eta ez, ez, bai, ez baitute atxikitzen ere ospitalizatzen, italiando klinikan eh, aski goiz joanik eh, etxeat eh, iortzen gaituzte, gilat ez ahas mementua, eh, mhm. ara? <laughs> eta egan eh, eh, lan suiltzaileak deitzeko, eta horrek ez du bate lasai egoteko manereik ekartzen, Hala, epea jo bintzen nahi delaik, kezka da bai egura hori. Mugatik urbil, bizi diren jende batzuentzat zatazteko, urbilago lukete beste aldeko hartzatze zentro bat. Baina mugaz gaineko agemanak ez dira horaino aski garatuak ortarako.